руската литература и войната. С тази обща тема влизаме в разговор с Глеб Морев, руски писател, литературен критик, културолог и журналист. Роден е 68 година, завършил е филологическия факултет на Тартовския университет. А пък Тарто е символ в руската политическа и културна история. Игор Померанцев го определя като Запад вътре в рамките на Съветската империя някога, а, Глеб Морев е автор на книги като Дисиденти, Поети цар, а през 2013-2014 той е автор и ръководител на проекта на РИА Новости, независимите медии в Русия, четвърт век. Този проект, припомням, беше спрян поради закриването на РИА Новости. Добър ден, казвам сега на Глеб Морев. Добър ден. С Глеб Морев е Красимир Лозанов от издателство Жене 45, който е и пряко свързан с присъствието на Глеб, заедно с неговата съпруга Мария Степанова на ключовия фестивал Литературни срещи, който започва днес в София. Благодаря ви, че, си, че сте тук, Красимир. Добър ден. На вас ще разчитаме и за превода. Глеб, вие идвате от Берлин, но сте тясно свързан с Петербург. Вие приезжате из Берлина, е, но вие узко связани с Петербургом. Изследвал сте руския литературен модернизъм, авангарда. Бил сте част от интензивния културен живот в Петербург. Как се промени отношението ви към Русия, когато взехте решение за категорична емиграция? Изобщо това прилича ли на онова връщане към света преди падането на Берлинската стена, към света на желязната завеса, когато трябваше човек да се определи дали е какво, вътре или вън? Как у вас поменялось отношение к России а, после того, как а, вам пришлось принять решение об иммиграции, И вообще, а, как выглядит для вас Россия а, а, из Берлина? Ну, сейчас я бы не сказал, что вот в моем случае конкретно это было, э, можно назвать, решением об еміграції. Аз э, мога да кажа, че не, се, не мога да кажа точно, че това е било решение за емиграция. А, потому что э, отличие сегодняшней эпохи от е, э, той епохи класическої еміграції. Защото за разлика от е, э, тогавашната епоха на класическата емиграция, то сегашната епоха и Которую мы помним по советскому времени. То, е, э, та, есть старата эпоха която е, знаем от съветско време. В том, что сейчас... Разликата е в това, че... Люди просто перемещаются в пространстве, и это не имеет... Се принасят, премествился в пространството. Таких, э, как бы, таких окончательных э, последствий, какие это имело в советское время. Да? И общо взето няма такива окончателни съдбоносни последствия, както това е било по съветско време. А това означава ли, че сега бихте могъл да се върнете и да живеете а, в Русия? А что вие сейчас можете вернуться обратно в Россию и продължите жить там? Я был в России последний раз в 23-м году. За последний бях в Русия през 23-та година. И никаких формальных э, оснований для невозвращения у меня нет. И никакви формални основания за връщането ми А, връщането ми в чужбина а, нямах. А, если бы мы говорили об, об, о такой ситуации в советское время, то я не мог бы приехать в Россию, чисто по формальным основаниям, потому что человек, который эмигрировал из Советского Союза, лишался возможности вернуться. Ако си представим, че това беше по времето на Съветския съюз, тогава нямах да има, нямаше да има възможност да се върна, защото тогава, когато а, хората а, емигрираха, то беше окончателно и те нямаха право да се връщат назад важно заметить, что э, сейчас ситуация дифференцирована по отношению к разным группам э, людей. Есть Важно, политические активисты. Че сега ситуацията е диференцирана по отношение на различните групи хора и... Есть политические активисты, и има политически активисти, които се преследват в Русия. Они не могат вернуться даже формально. Ето, те не могат да се върнат даже формално. На них открыты уголовные дела, то есть понятно, что... Заведени са э, наказателни дела, репресии. което означава репресия. В этом смысле для них ситуация похожа на советское время. Да. И, и за тях ситуацията изглежда като както е било по съветско време. А защо тогава не живеете в Русия сега? А почему вы сейчас не живете в России? А, потому что э, с началом полномасштабного вторжения, с началом полномасштабной войны в 22 году, э, возможность для, э, для культурной деятельности, возможность вообще работы. что Защото от началото на а, войната, от началото на а, тези масштабные войны, здесь вот 2022 година, в частности в медиа, а, възможността да се работи свободно в различные культурные пространства, в частности в медиите, резко сузилось. резко се намали, се ограничи. И, и поэтому те возможности, которые и рассматривал я, они оказывались не в России, а за границей. И поради тази причина тези възможности, които не ми бяха необходими, се оказаха достъпни възможни в чужбина, но не и в Русия. А имаше ли някакъв момент на прелом в този смисъл, в който е стиха на Анна Ахматова, като река ме преобърна суровата епоха. За него пишете всъщност е, а, в един текст, който е преведен и на български текст за Радио Свобода. А, был у вас такой переломный момент, Ахмат и вот цитируют те стихи Яна Ахматовой, которые мы уже обсудили с вами до начала передачи. Да? Ну, такие переломные моменты не только для меня, вообще, наверное, в, в недавней истории для огромного количества людей стало все-таки начало полномасштабного вторжения 24 февраля. Такъв преломен момент, э, разбира не само за мен, но и за много други хора. а, се случи и няма как този момент да не е ясен, понятен. Това е началото на полномасштабните военни действия срещу Украина. Не только для людей, которые покинули Россию, но и для людей, которые в России остались. Не само за хората, които напуснаха Русия, но и за хората, които останаха там. Потому что очень изменилась сама Россия. До России до 22 года, несмотря на то, что конфликт с Украиной продолжался с 14 года. Защото много изменилось сама Россия. Русия. А, разбира се, а, тя стана съвсем друга след 22 година, макар че войната с Украина а, беше започнала още през 2014. Но все равно после 22 года это уже другая страна, нежели до этого. Но разбира се, след 22 година можем да говорим, че това вече е друга страна, така че няма а, много общо с предишния период. Каква страна? Какво я характеризира? Какая страна? Що я характеризует? Это страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта с другой страной. Да? Страна, страна мобилизованная, страна... Страна, которая се намира във въоръжен конфликт с съседна страна. Супер Страна, которая е страна, която е супер Страна, которая в э, политическом отношении и до этого, будучи авторитарным государством. Страна, которая в политическом отношении и преди това беше э, достатъчно авторитарна. Особенно как бы остро э, реагирует на, любые, на любую политическую э, на любой политический плюрализм. Да? Ојат ну, особен остро реагираше на всякий а, политический плурализм. В этом смысле в, в крайне э, суженным оказывается пространство для культурной деятельности. И в този смисъл прекалено стеснено се оказа пространството или та за културна деятельность. А, потому что это, это, э, на, на, э, на культурной активности тоже отражаются все эти ограничения и все это состояние общества, находящегося в стрессе. Защото върху тази културна дейност э, прекалено много и прекалено силно се отразява състоянието на общ стрес в страната. Это страна, которая не находится в органичном модусе существования. Да? Това е страна, която не се намира в органичния си модус на съществуване. Хоть э, е, в модусе съществуване военном, да? А се намира в военен модус на съществуване. Аз за това искам да ви попитам за датата 9 май. По какъв начин се промени ами смисъла, примерно, на 9 май в Русия? Знам, че имате а, сериозен анализ по тази тема. Считате ли въобще изменил с изменил изменилась логика и, може би семантика Это я от себя добавляю вот этого праздника после начала, после 22 года. Э, мне кажется, что принципиально она не изменилась, потому что вот такое э, э, гипертрофированное отношение к 9 мая как Мисля, главному... принципно не за что тут това хипертрофирано а, отношение к 9 мая как главному праздник, национальному празднику, главный праздник а, оно да. стало искусственно, в принципе, създаваться уже в е, нулевые годы. Да? Това отношение започна да се е, създава изкуствено през нулевите години. То есть это, е, это, этот праздник, который как бы корни изменил свою семантику. Нулеви години, около 2000 Да, нулеви години, да. това са годините веднага след 2000-та година. Да, да. Нали? И той добавя, че всъщност през този период започна да се променя семантиката на празника. Если А в советское время и постсоветское время это был праздник памяти. Ако в съветско время и малку след това, това беше основной праздник на паметта. Э, такой, как пела Куджава со слезами на глазах. Както пееше Окуджава со, со слезами на глазах, то есть со слезами на очите. И как бы таким символическим отражением этого э, смысла этого и значения этого праздника был, например, такой известный советский фильм «Белорусский вокзал». И ако приемем, че одно специфичное специфично значение за този празник, Я думаю, что болгарские зрители метафора его даже не беше филма «Белорусската гара», който в България что го знаем. Да? А, то э, после э, начала нулевых годов вместо вот этой э, мемориальной составляющей, мемориальной семантики... То есть след 2000 година вече вместо тази мемориална съставна част на празника... Доминировать стала семантика э, торжества, военного, военного превосходства, започна военного да триумфа. Започна да доминира, започна да, да, да, да наделява а, акцента върху военния триумф, върху военните паради. Которая должна, э, должна была провоцировать не чувство Э, утраты, горечи, понесенных огромных жертв. И это требовало да а, провокира не чувство за тага, за болка по многобройните е, жертви по време на войната. А чувство оправданности этих жертв, национальной, национальной а гордости. А чувство за оправдаване на тези жертва, жертви, за национална гордост. И е, силой своей военной силы. Да. И гордост от е, своята национална военна сила. Праздник был инструментализирован празникът беше инструментализиран. Е, в, в целях е, удержания и повышения статуса и политическа власти. С цел да се удържи, да се задържи статуса на, е, на съществуващата политическа власт. А дали и с тази промяна на семантиката не се цели и превръщане на а, един народ от народ, който осмисля жертва, жертвата си, в а, народ, който може да се осмисли като агресор? А, хорошо, а вот вы считаете ли, что вот это, вот это изменение семантики этого праздника имеет за цель, чтобы народ начал считать себя жертвой? а, жертвы... От жертва в агресор. Считат, готовност считат да бъде що... да триумфира, да, военна победа да, да има. Считат, э, э, перестал считать себя жертвой и стал думать о военном триумфе. Конечно, да, безусловно, да. Э, это, да, безусловно. Это Э, должно было как бы вывести э, из, ощущения действительно, э, чтобы всем, все мы, и не только русские, но и европейцы, и немцы, вся Европа, это жертвы Второй мировой войны, да, все пострадавшие от этого ужасного конфликта. Да. То треба ще да, да, да покаже на, на хората, на, на народа, че всъщност всички ние, не само и руснаците, но и европейците сме жертва на тази война на нацистска Германия. К другой просто, просто к другому ракурсу понимания всего этого, да, где есть побежденные и победители. И всичко се далеше на това, че има две категории. Това са категорията на победителите и на победените. И что все, и что все эти непропорциональные, на самом деле, э, жертвы, которые понес Советский Союз, Советская армия, потому что известно, что потери Э, советские, советские И потери. И тези огромни непропорционални войне. жертви, които понася Съветския съюз. Известно, что потери Советского Союза в Второй мировой войне были невероятно огромные. И, да? Защото я повече от ясно, что жертвы, жертвите, които дава Советский Союз просто били невероятно огромные огромни са били просто. И чтобы мысли вот о, о, о пропорциональности этих потерь отступили перед мыслями о, о просто о триумфе, победе и как бы... И фактически мыслите за непропорциональность пропорционалността на тези жертви да, да, да отидат на заден план и да се мисли през логиката на триумфа, на победата. Тоест нещо като превръщане на човека в войник, урязване на всичко друго, а, но една подготовка за а, тотална духовна, как да го нарека, военна мобилизация. Превръщение човека в солдата и а, с целью духовной мобилизации населения. Да, можно так сказать. Речь идет о замещении сложной картины мира да, може простой да се э, Или, иначе казано, замяната на сложната картина на света с по-проста и въобще с проста картина на света. Глеб, да ви попитам, войната от опита ви като журналист и анализатор, ще успее ли Путин да наложи своята версия на историята? Думайте ли, що Версията си за териториите, за Крим? Думаете ли, что Путин сможет а, а, наложить свой рассказ, свой нарратив, свою версию истории а, по поводу по поводу... Във връзка с войната в Украина да, и предлог... предложенията за мир. И в связи с предложением Като о имаме предвид топлата връзка с Доналд Тръмп. Имеется в виду теплая е связь между ним и Дональдом Трампом, американским президентом. То есть считаете ли вы, что на самом деле путинский рассказ, путинский нарратив сможет... Что а, победит. Ну, сможет победить. А, Но ну, здесь мы уже входим э, в область политологии, и политики, которая для меня посторонняя. Я, ну, я, не влезаю в область политологии политологията э, а, и, и это Аз специалист. Я думаю, что Трамп теми. руководствуется э, своими соображениями. Аз... И я не, не думаю, что он руководствуется со, тем соображением, убедительно для него путинская картина мира или нет. А Аз смятам, что Трамп се ръководи от своите разбирания за нещата. Я думаю, что... А за него без значения дали убедителна а, а, картината, на которую рисува Кирова Путин или не? В этом смысле я думаю, что на самом деле неважно насколько, убедительно, насколько убедителен тот исторический нарратив, который построил Путин. В този смисъл не смятам и не, не, не мисля, че е важен э, този исторически и политически нарратив, който налага Путин. Я не думаю, что в ходе переговоров, э, э, в которых Трамп выступает посредником, как он утверждает. Не, не, не мисля, что по време на преговорите, в, в то Трамп и добавим от себе си неговата администрация влиза в ролята на посредник. Да, що это е как бы идет, что-то соперничество исторических нарративов российского Води и до съперничество на, на, на, на този или на другия наратив, е, руски или украински, в представата на Доналд Трамп. Приключваме. Какво е важно а, хората в България да знаят за това, което става в Русия днес? Що ви думаете, що нужно българским людям, българам въобще знаят о том, которое сейчас происходит в Русия? А, ну, я думаю, что э, любому человеку, и болгарам в частности, нужно стараться создать какое-то объективное представление по возможности човек, о том, что происходит. Или не, трябва да се опита да си създаде своя някаква по-обективна представа за това, което се случва. Э, обращаясь к разным источникам информации. Это се обръща към различни източници на информация. Другой, другой, другого способа в современности более-менее выстроить какую-то объективную картину нет. Други начини э, съвремени да се изградиш обективна а, картина за света просто няма. Но и литературата помага. С това приключваме, защото пък утре Мария Степанова, вашата съпруга, която е носителка и наградата Международен букър за а, нейната книга, издадена и на български, в памет на памета, ще има среща с българската публика. Много благодаря Глеб Морев и Красимир Лозанов.